het ons nou so staan, ons aanbid die Here so. En Johannes het gesê ons is 'n geur ons is 'n geur. En ons kom en ons loof die Here. En ek dink aan Jesus wat vir Johannes gesê het, "Toe loer hy so oor. Toe sien hy in die middel sit 'n troon. Op die troon sit iemand. Vier lewende wesens om hom en 24 ouderlinge. En al die engele in die lig en aanbid hulle die Here en die ouderlinge gooi die trone voor die Here neer dag en nag daar's nie dag nie daar's nie nag nie dis lig God se lig dis waar die skare wees nie ons is daai geer as ons die Here loof en prys nou vra ons waar is die hemel nou ons het die naweke geseënde nou hoop ek kamp gehad Jy weet, ek sê altyd, dit was lekker vir my, ek weet nie, van die arme ouds wat moes luister, of hulle dit geniet het nie. Maar dit was, ek dink dit was goed die hele naweek het gegaan daar oor, om ons te confronteer, om ons self by een confrontatiepunt in ons levens te bring, oor ons verhouding, oor ons hevelik, het was een heveliksskamp, maar het strek baie verder as hevelik, dit strek in die eerste plek, na die hevelik wat ons met God het, want die hele oorsprong van hevelik, kom uit om uit, en wat ons wil ontdek die naweek, is om eindelijk te sien, as Godse droom vir ons verhouding, kom ons praat van ons hevelik, as Godse droom vir ons hevelik daar is, en ons is daar, nou kom ek jy sê, as ons na die wereldse standaard kyk, is dit daar, maar ons is daar, maar as Godse droom daar is, dan mis ons grootliks uit, en dit is die groot dilemma wat ons het, jy sien ons het baie keer geestelik, het ons hierdie gesintheid van, maar ek ek is een kind van die Heere, en ek gaan jimmel toe een dag, en ek is al right, oor jy, ek dink so, ek wil nou nie raas, nou my het my mooie hart oor, ek dink so, hoeveel, hoeveel hevelike is daar in ons gemeente, wat tussen hier en daar is, want Godse droom is daar, Paulus roep het uit, Paulus sê, jylle woord van weer die tyd, leraars te wees, maar nou het ek nodig om julle met melk te voed en nie vaste spuis in. Hy sê, want vaste spuis is vir volwassenes, mense wat geestvermoens besit, wat in die gewoonte geoefen is om goed en kwaad te onderskui. Jy sien, so God het een droom, God staan as het ware en hy roep, julle onthou vir Gideon daar onder die paarskuip, en God klim in die paarskuip en God staan die boe, God sê vir hom, ek het een plan met jou, ek het een plan met jou. God roep vir Mooses daar in die berg op, hy sê, kom hier, ek jou stuur. God sê, ek het een hoer droom, ek het een hoer doel vir jou leven. En die grootste gevaar, ek wil sê, een groot vijand vir ons, is, ek wil sê, tevredenheid met middelmatigheid. Jy praat altijd, Johan, van middelmatigheid. Om tevrede te wees met middelmatigheid. Ons kan nooit tevrede wees met middelmatigheid. En dit was wat hierdie naweek moest doen. En as jy, as jy dit gesnap het die naweek, dan het jy iets besef dan jy besef, dat God roep ons in ons hevelike tot daar, en ons is dalk net hier. En God roep ons in ons verhouding met hom, tot daar, en ons is dalk net hier. Nu moet ons net een paar goed opse, ons het een paar goed vir mekaar gesê. Ons het gesê, liefde, Godse liefde is absoluut. Godse liefde is buiten en sonder prestatie. Die agapai liefde van God sê, geen prestatie van jou is nodig. Daarom het God in sy liefde in agapai gekom, sonde geword in ons plek, ons skuld op hom geneem, sonder dat ons iets gedoen het, sonder dat ons enige bijdrage gemaakt het. Hy het nie gewacht vir ons om te presteer nie. Hy het eenvoudig uit homself uit, homself vir ons oorgegee, om ons te heilig, om ons te reinig, om ons sonder vlek of rimpel, om ons sonder gebrek voor God te stel. Dis wat liefde is. Liefde die totale afstand tussen ons en oor kruis, En daarmee het hy ons voorbereid vir hierdie heerlijke en heilige liefdesverhouding, wat gestalte en uitdrukking vind in die vleeswereld in ons hevelike. Die man wat sy vader en moeder verlaat vrou aankleef, twee in vlees word, die verborgenheid wat spreek van Christus en sy gemeente. So dit was Godse hart, dit hy kom doen, maar toe sê ons vir mekaar, maar verhouding is anders. Jy sien, God het met sy liefde die totale afstand is ons oorbrug, Maar hoekom het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen vir verhouding. Omdat hy begeerte het, daar verhouding met ons. God is liefde, en liefde soek verhouding. Liefde kan net gedei, liefde kan net wees, liefde kan net functioneer, liefde kan net oordra in verhouding. Liefde krijg sy sin in verhouding. En verhouding het daar twee partijen nodig. Jy sien Godse versoening, wat, hoe dat God met ons versoen het. Godse, die offer wat Jezus gebring het, die prijs wat hy betaal het, is inrichting. Maar hy het het gedoen vir het doel. Hy het het gedoen vir verhouding. En vir verhouding het hy my jou nodig. Hy kan nie een inrichting verhouding, moet ons sê, nie is die verhouding nie. Hy soek een tweerichting verhouding. En hierdie, hierdie tweerichting verhouding, hierdie soeke van God, het sy bestel gekry, tussen Genesis 1 vers 1, eindelijk lang voor dit, maar kom ons sê nou wat ons dit nou kan konkreet sê, hier het dit gebeur, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want omdat jy in Genesis 1 vers 2 het gesê, en God het die, aan die begin die jimmel en die aarde geskapen, God is lig, God is lewe, God is die God van orde, so jy kan jou voorstel aan die einde van Genesis 1 vers 1 hoe die aarde gelijk lig, lewe, orde. En ons lees daarvan, Salomo skryf vir ons iets daarvan, ek wil vir julle dit lees. Ons lees het in spreke 8, hy sê, nou, dit staan onder die opskrywijsheid, maar nou moet ons onthou, Paulus skryf ons in die Korinties, in 1 Korinties 1,24 daar, ons skryf hy die ding, hy sê, Christus, Jezus Christus het vir ons geword, die kracht en die wijsheid van God. En nou het Salomo hierdie gedeelte geskryf van vers 22 af in, in spreke 8, onder die opskrif, onder die titel, die weisheid. Maar die weisheid, sê jy sien, die weisheid, weisheid is abstrak. Weisheid is een iets. <laughs> maar die sien is een mens. Die sien is een persoon. God is een persoon. Ek en jy is een persoon. En nou sê jy sien, Salomo dig aan die weisheid, die abstrakte, eh, dig hy die eigenskappe van een persoon toe, so dit baie duidelik, as hy van die weisheid praat, praat hy nie van iets abstracts nie. Hy praat van God. Hy praat van die Seen van God. Nou hoor wat sê hy. Hy sê, hoor nou, ek wil hy nou Genesis 1 vers 1 mooi verstaan. Hy sê, die Heere het my berei as eersteling van sy weg. By ander woorde, voor tyd, voor het alles begin het, was ek daar. Hy sê, voor sy werke, van ouds af, van ewigheid af, is ek geformeer. Van die begin af, van die voortijd van die aarde af. Toe daar nog geen wereldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine zwaar van water nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesink het, voor die jivels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wereld nog nie gemaakt het nie. Toe hy die jimmele bereid het, was ek daar. Toe hy een kring afgetrek het op die oppervlakte van die wereldvloed toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wereldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sy oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vastgelee het, hy sê, toe was ek een kunstenaar naas om. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangezicht voor hom. Altyd, ek het gespeel op sy wereld rond en my verlustiginge was met die mense kinders. Ek wil julle met die prentjie sien van een pa en sy sien wat saam met hom speel. Ek dink soma aan Daniel, die eerste keer by Daniel op die plaas kom, gaan werk ons met die beeste, en hier is die klein dochterkie van hom, sy is nog net drie duim groot. En hoe sy daar saam met haar pa is, en hoe sy haar sy al vermaak, moet die goeders wat daar om haar gebeur. En ek sien hier die prentjie van die pa en sy kind, die pa en sy sien, pa en sy dochter, hoe dat Jezus letterlijk speel, terwyl sy vader bezig is om hierdie, om hierdie skepping te skep. Hy sê, ek was daar, ek was voor die tyd daar. En ek was aan die sy van my vader toe dit gebeur het. Hy sê, ek het gespeel op die wereldfront. Dit was, was sy speelplek. Ek wil hier, jy moet verstaan, wat is sy connectie met die aarde? Hoe hy omgee vir die aarde? hoe hy die aarde geskep het uit liefde vir liefde, vir die mens wat hy lief het. Hy sê sy verlustiging was met die mense kinders, van die begin af. En nou moet jy verstaan, toe God hierdie aarde geskep het, toe, toe hy en sy sien, hierdie, ek wil amper sê, hierdie liefdespel gespeel het, waarin daar net met die kracht van geloof, al hierdie dinge ontstaan het, alle sienlijke dinge ontstaan het uit dit wat nie sienlik was nie, het God in sy grootheid, het hy in een oomlik, van die begin af, tot die einde gesien, hy het alles gesien in een slag. En toe het hy ook gesien, dat hierdie skoon droom wat hy, hierdie heilige droom wat hy het, vir sy skeping, dat het so skeef loop, dat Adam sommer so vroeg vroeg, dat sy mens, met wie sy verlustiging was, dat sy mens sommer vroeg vroeg, so keert so kies. En hy het gesien wat die gevolg sou wees, en hy het gesien dat daar een Genesis 1 vers 2 op pad is, dat daar een oorlog sou wees in die hemel, dat daar een oorlog sou kom, en die oorlog sou maak, dat daar een vernietiging, dat Genesis 1 vers 2 in sou skop, wat sê, die aarde wat God so mooi gemaakt het, het woestendee geword, en daar was duisternis oor die wereldvloed, en Godse geest moes weer voor die waters oekom, oekom, omdat daar een vloed was, waar die wereld wat die water ontstaan het, die ook dier die vloed van water vergaan, En ons het gesê, ons het min inlichting daar oor. Maar ek dink dit was die oorlog in die hemel. Ek dink dit was die dag toe die, die engel van die licht, die gerip wat beskut, gerebeleer het. En die derde van die engele gerebeleer het tegen God en sy engele in die oorlog gekom het. En die derde is uitgewerp en die plek is in die hemel nie gevind nie. Ek dink dis wat die oorzaak daarvan. En daarom het Godse geest gebroei oor die aarde, om Godse gesag te bevestig want die gevalle engele en, en die duivel is uitgewerp uit die hemel uit, hulle plek is nie, hemel nie gevind nie, en dan kom God in Genesis 3 en hy sê, kom ons bring orde, die God van licht tree weer toe tot hierdie saak, en hy sê, laat hy licht wees, en dan begin hy die uitspansel, en hy begin orde bring in dit wat reeds geskep is, en dis wat ons een stelling maak en sê, Genesis 1 vers 3 en verder is eindelijk al die tweede skepping, is eindelijk die herstel van die eerste skepping, Maar wat ek oor wil praat is dit. Toe God sien dat die dinge skeef gaan loop, moes hy een besluit neem. Ek het hierdie liefdestroom van die grootheid en die ekstase wat ek nie woorde het om aan jou te beskryf nie. En jy nie die gedachte gang het om dit te akkomodeer nie waarvan Paulus skryf, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedink vir die wat om lief het, ver boe wat ons kan bid of dink, so, dit leef buiten ons bereik, in die sin van ons perceptie, ons perceptie is te klein, jy weet, baie van die tale van die wereld, as jy, as jy nou na die, die zwart tale kyk, ons, ons praat baie met die twanas, en as ons die, die woord bedien met die, vir die twanas, dan kom ons achter, hulle het nie die woorde wat ons het nie, die woord gerechtigheid kom nie in die woordeskat voor nie, is nooit gevorm in die woordeskat nie. So dit is baie moeilik as daar nie woorde is nie, want jy sien, ons het sekere begrippe, het ons name genoem, ons het dit woorde gegee, en nou, nou het ons nie die begrip nie, ons het ook nie die woord nie, so, hy is nie. Maar as jy met my saamstem, daar is baie begrippe in die diepte van God, wat nog nie name het nie, wat ons nog nie verwoord het nie.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 wil hy sy geest aan ons openbaar. Daarom sê Jezus, as ek vir julle die trooster stuur, stuur ek vir julle die geest van die waarheid, wat julle in die hele waarheid sal hy sê, want ek het toch baie ding, hy sê, ek het die diepte, wat buiten julle perceptie le, wat ek wil julle moet ontdek, hy sê, maar julle, julle het nie die woordeskat nie, julle het nie die perceptie nie, julle het nie die vermoe nie, julle is nog by melk, die vaste spuis, en hy sê, daarom kan julle dit nie nou dra nie, hy sê, maar, as julle die geest van waarheid toelaat, dan sal hy kom, en hy sal jylle in die hele waarheid leid. Want hy sal nie het omself spreek nie. Maar dit wat hy hoor is Johannes 16. Hy sê, daarvan vers 12, hy sê, dit wat hy hoor, hy sal dit spreek, wat hoor hy? Hy hoor by die vader en die sien. En daar, toe Jezus gespeel het op die wereldfront, toe sy verlustiging met die mense kinders was, het pa en sien besef, hierdie mens wat hy gaan maak, gaan omdrop hierdie mens wat hy gaan maak, gaan verkeerd kies. En dit gaan tot gevolg hee, dat die mens wie jy in heerskapie geplaas het op die aarde, daar die heerskapie gaan applikeer aan Godse vijand, aan die Satan. En dit gaan gaan vir die gevolg hee, dat die Satan die oorwiste van die wereld gaan word. En dat die wereld onder een vloek gaan kom. En dat siektes en jelemde en tragedies en dood gaan intree en een effect in die wereld gaan hee, so dat die skepping uiteindelik sal moet uitroep en reik halsende verlange uitsien, dat daar herstel moet kom van Godse oorspronkelike droom. En toe moes God besluit, gaan ek een streep dier die saak trek, gaan ek dit abdikeer, of gaan ek aan met die plan? Jy sien, as God gesê, dit gaan een gemors word, die wereld gaan in hem gemors onthaard, dan het hy opgegeen. En ek sê vir die ouwens, vir die huwelikskampie naweek, ek sê, as ek vir jou, ou, oh, waar is Dian? Dian en, uh, en Selma trouw volgende naweek, so dit is een groot saak hierdie. En uh, ek sê vir hulle, as ek nou vir julle sê, daar is grondpad voor, <laughs> daar gaan daar in julle huwelik wees wat het grondpad is, wat het nie so makkelijk is nie. En hulle besluit, omdat daar daar gaan wees wat het grondpad is, omdat daar verskille in ons verhouding gaan wees, omdat ons soms gaan kopstamp, daarom gaan ons liever nie trouw. Dit sou die selle wees, as wat God gesê het, ek abdikeer, of ek aborteer die, die gedachte van een skepping, en van een mensdom, in die sigtbare realm wat ek en jy ken, omdat die mens verkeerd so kies. Maar, wat gaan God nou doen dan? So net daar gebeur hy iets, Ons lees die skrif vol van die lam, die lam wat geslag is. En dan sê die skrif, die lam is geslag van voor die grondlegging van die wereld af. So jy sien, voordat die afbreek gekom het, toe die, in die oorspronkelike skepping, toe Jezus gespeel het op die wereldfront, saam met sy vader, toe sy vader bezig was om die stoffies af te weeg, en die gesees sy grense te maak, en die, kom, partij ons noem het die oerknal, ek gee nie om wat jy dit noem nie, maar toe die skepping in sy formaat begin het, besef jy daar, het vader en sien, jou ereenkomst gemaakt. Daar het die sien reeds, vir my en jou gesien, die mensdom gesien. Sy verlistiging was met die mense kinders, met my en jou. Daar het hy ons gesien, en daar het die verbond ontstaan, tussen een vader en een sien, en wat die vader gesê het, ek het net twee Adams, die Adam en jy. En ek gee aan die twee Adams die gezag. En die eerste Adam het het verkoop, sou dit verkoop. Maar by God is wat moet kom, het al gebeur. So, hy kon al voor die tyd sê, die eerste Adam het het verkoop. En die laaste Adam, sou dit moest terugkoop. En daarom het die laaste Adam gekom, en hy het gesê, vader, my verbond met u is, my ooreenkomst met u is, as ek, onthou wat sê die ou verbond, die ou verbond sê, as jy sal ek, as jy sal ek, as ek sal u, en Jezus kom, as gevolg van Adamse fout, kom hy en sê, as ek Adamse skuld op my neem, as ek Adamse skuld betaal, as ek sonde word met sy oortredinge. As ek my leven oorgee om om te heilig, om om te reinig, sal my offer, sal ek in sy plek, om in totaliteit reinig, heilig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor die stel. Sy vader sê, dit sal die offer wees. En dan kom die sien, nou spring ons oor nie, nou gaan ons ver voor en toe, en toe kom die sien. Op die pad, verduidelik God aan die mens, nog voor die val, toe alles nog goed was, al hy die vrou uit die mens uit, bring hy die vrou naar die mens toe, hy sê die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aantref, die twee sal een vlees wees, en Paulus kom veel later en hy sê, hierdie verborgenheid is die grootste, grootste geheim van die lewe, van die skepping, van die oertijd. Christus in sy gemeente. Hy het gespeel op die wereldfront, en sy verlistiging was met sy breid sy verlustiging was met die mense kinders. Dit is God sy oerplan. Sien jylle waar ek moet vanaan? Daar het hierdie verbond ontstaan. En dan sien ons dier die tyd, hoe dat God sy verbond kom demonstreer. Hy kom demonstreer het toe die man en vrou by mekaar bring. Hulp wat by hom pas. Die twee is pasmaats. Hy sê, jylle twee is sy een woord. Daarin leef vrugbaarheid. Hy sê, daar is geen vrugbaarheid buiten intimiteit nie. Daar is geen vrugbaarheid, buiten verhouding nie, buiten gemeenskap nie, vrugbaarheid sal wees in verhouding en intimiteit met mekaar. Wat sê hy daarmee vir ons, Christus en sy gemeente? Hoe sal daar vrugbaarheid kan wees? Geestelik, buiten verhouding, buiten intimiteit met God. Jy sien, omdat ons vlees is, omdat ons mens is, verstaan ons, ek wil sê, dink ons, ons verstaan die vleeslike goede maar eindelijk verstaan ons bitter min daarvan. Want jy sien, ons het in hierdie naweek vir mekaar gesê, ons het so'n paar beelde geteken, ek denk jy is nog van die oor, wat ons gesê het vir mekaar, is die geheim van die hevelik, is dat God ons geskaap het, na sy beeld gelijk, en nou moet jy mooi verstaan, die God wat die stoffies afgeweeg het, die God wat die grense vastgestel het, die God en sy seun, wat gespeel het op die wereldfront, sy verlistiging was met die mensekinders. Wat was in sy hart? Ondou, waar skryf hy dit? Hy skryf dit lang voordat God gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeld as gelijkenis. Lang voordat. <laughs> Ek wil sê, miljoene jare, want tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 3, let miljoene jare. En miljoene jare voordat God gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeld het God dit al klaar gesien, was sy verlustiging al klaar na die mens wat hy na sy beeld gemaakt het. En nou maak hy God die mens na sy beeld, nou moet jy het verstaan. Hy sê, die heilige gees, hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gewoon die hart van die mens nie opgekom het, wat God beding het vir die wat om lief het, nee, sy het hy, door sy gees wil hy dit aan ons openbaar, hy sê, want die gees onderzoek alle dinge ook die dieptes van God. Nou moet ons ding mooi verstaan nie so. Nou het God vir jou en vir my gemaakt, na sy beeld en sy gelijkenis. Na sy beeld en sy gelijkenis. Right? So, ons lyk nou soos hy. So, wat ons toe nou vir mekaar sê die naweek? Ons sê, ek en jy, as ek jou kan voorstel, as ek myself kan voorstel, as hierdie driehoek, dan noem ek jou een ijsberg. En jylle weet die geheim van een ijsberg, is net die pijntjie steek uit. En dis die beginsel van ons verhouding. Ek het in die huwelik getree met Henda, en al wat ek van Henda geken het, is die pijnkie van die ijsberg. Maar Henda is geskapen, na die beeld en die gelijkenis van God. Henda dra in haar, die eigenskappe van die Godheid. Want aanskou die rots waaruit jylle gekap is. En ons het gesê, ons het verskillende persoonlikhede, allemaal van ons, en besef jylle, dat elkeen van ons dra een stikkie van die godheid in ons, in ons persoonlikheid. Het is nie een slechte persoonlikheid, nie allemaal het goeie persoonlikheid, het is net ons karakters wat bykie kokheid is betekend. Maar die persoonlikheid is volmaakt voor God. En elkeen van ons bring een stikkie van Godse karakter, van Godse weese, van wie hy is, bring ons na die partijkie toe. Nou het ons in die hevelik getree, en al twee van ons het net die punt van die huisberg gesien. En die sleutel, die geheim van die huwelik, is om te ontgin, om te ontdek, om te ontwikkel, om diep in te kyk in die volmaakwet van die vryheid. Jy sien, die huwelik geef vir my die vryheid om in te kyk. Jy weet daar, sekere, ek mag nie gekyk het, voor ons getrouwd is nie, want toe ons na ons getrouwd is, mag ek gekyk het dit gee my geleentheid om te kyk, maar nou wil ek praat van ander kyk, nie een vleeslijke kyk nie. Ek praat na geestelike kyk. Ek wil sê, besef jy, dit het my die geleentheid gegee, omdat ek so nabij in hendag kon kom, en sy so nabij in my, dat ek kon diep inkyk, diep inkyk, en toelaat dat Godse gees aan my openbaar, wat my oog nie gesien, my oor nie gehoor, en in my hart nie opgekom het nie aangaande haar. En vir haar die geleentheid gegeet, om wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in haar hart nie opgekom het van my, om daar die heerlijkheid wat God in my beleed, om dit raak te sien. Besef jylle die inhoud hiervan? Besef jylle wat moet ons hevelik dan wees? En as ons dan in die hevelik tree, en ons is tevrede, ons is tevrede om hierdie lijn hier te hou, ons is tevrede om die lijn daar te hou, dan is ons tevrede met gemiddeldheid dan is ek tevrede met hierdie stukkie van die ijsberg, wat ek gesien het, maar weet jy wat, die beter deel van die ijsberg, is nog onder die oppervlakte, en die hevelik, is my geleentheid, vir al manne, is ons geleentheid, om te ontgin en te ontdek, om die ijsberg, te laat opkom, en dit vir mekaar te doen, so die idee is, dat soos wat ons die jare aangaan, beteken dit, moet daar meer van Godse goedheid, meer van Godse grootheid, sigtbaar word. Soveel meer, die vraag is, het het gebeur? En nou kyk nou mooi, in my verhouding met God, is het precies selle. Toe ek God ontmoet het, toe ek die 21 juli 1974, <laughs> die eerste keer na 24 jaar sy godsdienst lewe, die eerste keer ontmoeting het, met die levende God, het ek net die pijntje van die ijsberg gesien. En nou daar tyd geloof van 1974 tot waar ons vandag is, hoe lang is dit? 37 jaar, hoe lang, hoeveel, maak die sakkie. Maar weet jy wat het in tussentijd gebeur? Die lijn het gesak. En God het soveel meer, as ek dink wat ek van God geweet het, as ek dink wat my geestelike woordeskat was, die dag, toe ek my hand in sy hand gesit het. En ek dink wat is my geestelike woordeskat vandag. Dan sê ek, Heere, waarlik, jy het dit aan my, dier die geest geoombaar. Maar as daar een ding is wat ek weet vandag, ek weet, ek is nog ver van die dieptes van God af. Ek weet, daar is nog soveel om te ontdek. En dan besef ek op een nawek soos hierdie, hoe makkelijk kan ek tevrede raak met gemiddeldheid? Jy sien, ek neem nou praktische voorbeeld, hoor my mooi, ek raas nie, ek neem een praktische voorbeeld. Jy kan sê, my huwelik is ok, ja, ons, ons kom oor die weg, ons is eindelijk een goeie huwelik, want jy weet, daar is nie, ons, ons tas is nie gepak nie, ons is ok. Maar weet jy wat, as jou huwelik hier is, en Godse droom vir jou is daar, dat jy naweek soos die nodig gaat. En, en jy weet, die, die golfer sê ons, the failure rate on the shots not taken is 100%. So, as jy nie gaan opdaag <laughs> vir die confrontatie nie, dan gaan daar nie een confrontatie wees nie, dis die geheim van die ding. Daarom, dat ons, dat ons nie een steen onangeroer wil laat, om te ontdek wat Godse droom vir ons is nie. Nou het ons dier die naweek gekyk en gesê, die drie pilare van die hevelik is verlaat aan het leven in een vlees. En ons het nou genoeg oor die huwelik gepraat die naweek, nou wil ek vanmorgen praat oor ons huwelik met God. Wat is die pilare van die huwelik? Verlaat, aankleef, een gees. Kom, ons begin met verlaat. Hy sê die man sal sy vader, vader en moeder verlaat. Onthou die verborgenheid sy met die oog op Christus in sy gemeente. So wat beteken dit vir my om vader en moeder te verlaat? En die huwelik het dit beteken het ons gister gesê, het het beteken, dat ek nie meer, volgens die oorleveringe van my ouwe reis, opereer nie. Ek dien nie die Heere, volgens die voorskrifte van my ouwe reis nie. Al was dit goed. Ek dien die Heere, omdat ek die eerste rangse verhouding moet omhet. Nie dier pa en ma nie. Nie via iemand anders nie. Maar die eerste rangse verhouding moet omself het. En jy weet, ons moet iets vir mekaar vraag. Ek werk baie met ouwens wat, wat met beeste boer. En as ons in een KI program is, en ons gebruik die beste genetische materiaal, dan as ons 20 of 30 jaar verder is in ons telingsprogram, dan moet die verse dan beter wees as wat lemaas is. Anders is ons achteruit geteel. Nou jy weet, as ons hierin geestelik bekyk, dan sê ons, dan moet het ons noodwendig wees, as ons oor die 2000 jaar wat verloop het van die kruis tot vandag, as die seens by die paas oorgeneem het, in die sin dat die seens die stap verder gegaan het, want Godse geest, die geest van waarheid is bezig om soos wat ons gereed is, groter waarheid aan ons te openbaar, ons in die hele waarheid te lei, dan is het logisch dat soos die tyd aangegaan het, is die mens meer gereed om meer waarheid te ontvang, en dit beteken dat pa meer waarheid het as opa, en sien meer waarheid het as pa, <laughs> Is jy reg? Hoor jy? En klein seun, meer waarheid het as seun. Ek dink bietjie as ons in hierdie groeikurwe geloop het vir die laaste 2000 jaar. Wat dink julle sou die skepping gedoen het? Die skepping wat met rykhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die kinders van God. Die berge en die hewels eh, wat met juig en jubel en hande klap en juig. Wat dink jy sou die berge en die hewels in die tyd gedoen het? Desmond, as ons deur die geslagte, maar wie wat nou eer ons oupas nageslag want hy was so groot godsman? dit help vir my nie veel. En ek onteer nie opa sy, sy nagedachtes, nou heel my recht hoor. Maar besef jy wat moes gebeur het? Elke geslag moes meer en meer, elke geslag moes hierdie lijn verder afgedruk het, om die dieptes van God te besef, om dit te ontdek, En daarvoor het ons nodig gehad om te verlaat. En daarom het ons gesê, as ek bly vaststeek met die oorleveringe van die ou mense, as ek bly vaststeek met die oorleveringe van die voorsate, dan vorder ek nie. En dit wat ek moet doen nie. Wees jy ons altyd terugverwijs, terwijl Godse pad vir ons is voordien toe. Jy weet, het my te kostlik, toe ons op school was, ons geskienis geleer, die vrome voortrekkers. Nou skryf die ons boeken en sê, die ons is toe glad nie so vroom nie wat een skok is dit vir ons, <laughs> hoor jy, maar dit moet nie skok te wees nie, maar ons moes lang al die voortrekkers gelos het, man ons sê nie voortrekkers, ons, ons eer hulle helde moed wat hulle gehad het, maar wie wat, hulle was het om korrelkoppe, en die rede waar hulle korrelkoppe was, hulle het vastgesit in die oorlevering van die voorvaders, en hulle was al die geslag wat al soveel geslachte aan moes beweeg het, om die dieptes van God te ontdek, om God te ontdek vir wie hy waarlik is, om te ontgin die onbeskryflike heerlijkheid. Besef jylle, ek sê dit vir jou, ek preek nou jylle preek klaar, kan maar net sê, sê jylle ja, dan is ons klaar, want ons preek het nou klaar, ja. So, besef jylle twee, dat jylle vertrek volgende saterdag op een ontdekkingsreis, waar jylle die ongeformuleerde, onsigbare dieptes van Godse heerlijkheid, wat in jylle twee mense belees, gaan ontdek. En dit geld vir elke heerlijk. Dit geld vir elkeen wat ons hier is, maar besef jy, hoeveel te meer geld het vir my verhouding met God. Jy sien, geestgeboorte, geestgeboorte om te verlaat, beteken volgens Johannes 1 vers 12, sy almal wat om aangeneem het, nou luister, dit is nie almal wat aan om geloen nie, want die duivels geloen ook aan om, en hulle sidder, so om aan om te geloen, het ek nie voorsprong op die duivel nie. Maar geloof, wat die gevolg, wat die, die effect het om aan te neem, hy sê, allemaal wat om aangeneem het, dan wil hy mag om kinders van God te word, hy sê, allemaal wat om aangeneem het, dit is die geloof wat sê, ja jyre, ek aanvaar wat hy vir my gedoen het. So besef jy, waar het ons vastgeval, in die oorleveringe van die ou mense, het meeste van ons groot geword, en die oorleveringe van die ou mense het gesê, hierdie siekte, is Godse manier om my te praat hierdie tragerie, God het die laatste sê gehad. Hierdie goeders wat gebeur, is Godse wil, want Godse wees boe myne, en Godse gedagtes boe my gedagtes. En besef jy, dit, daar die oorlevering, was nie een aanneem nie. Dit was nie een aanneem, dat hy ons siektes in sy lichaam gedraad nie. Dit was nie een aanneem, dat hy ons vergewe het nie. Dit was nie een aanneem, dat hy ons straf gedraad nie. Want ons dit aangeneem, dan het ons gesê, dan is daar nie straf oor nie. Dan kan niks wat met my gebeur vandag Godse straf wees nie want Jesus die straf vooruit gedra. Want onthou, toe Jesus aan die kruis gang het, ek nog nie geleef nie. So vir Jesus om vir my sondes te gesterf het, moes hy vooruit gesterf het, moes hy gesterf het vooruit vir die sondes wat nog so kom, hy moes die straf gedraad vir die straf wat nog het, moes gebeur, so hy het my straf gedraad vir wat ek morgen uit gaan maak. Sien jylle die geheim van hierdie ding? So om aan te neem, om te verlaat, sou dis beteken in my verhouding met God, met die hemelse bereidegom, sou beteken dat ek aanneem wat in die verbond tussen pa en sien gebeur het. En wat in die verbond gebeur het, sien het geword wat ek is, so dat ek kon word wat hy is. Dis wat ek aan Ek neem die gerechtigheid van God aan. Ek stap uit die sonderskap uit. En ek aanvaar die gerechtigheid van God, nie op grond van my werke nie, nie op grond van my prestatie nie, maar op grond van syne. En dan geld die woord van Johannes 1.13, hy het nou gesê, allemaal wat hom aangeneem het, en dan het hy mag gegee om kinders van God te word. Maar nou sê vers 13, hulle, wat nie uit die wil van die man, of uit die vlees geboor is. Jy sien, allemaal van ons, is geboor uit die wil van die man. Allemaal van ons wat hier sit, staan, is geboor uit die vlees maar ons het een ander geboorte nodig. Nie uit die wil van een man, of uit die vlees nie, maar uit God geboore is. En om uit God geboore te wees, beteken, om die, my geboorte na die vlees, my geboorte na die ou Adam, te verlaat. En die geestgeboorte, na die nieuwe Adam, te omhels. Die geestgeboorte, wat in een sin al plaasgevind het, 2000 jaar gelede, wat God verhouding soek, en verhouding, kan nie bestaan as ek nie sê ja nie. As ek nie naar die partijkie toe kom, die verhouding soek, een reaksie van my kant af. Verhouding kan nie net een richting wees, net met twee richting wees. Dit is verlaat. Nou goed, kom ons kyk na aankleef, die tyd loop aan. Nou sê hy, en sy vrou aankleef, die verborgenheid met die oog op Christus in sy gemeente, om God aan te kleef. Wat het ons gesê van aankleef? Ons sê, aankleef is om hier te wees, om daar te wees, om saam te wees, om saam te doen om saam te bid en saam te praat, om te communikeer, want ons gesê die uitdrukking van die verhouding tussen twee partijen, die communicatie, woorde, is die uitdruk van die verhouding tussen twee partijen. En nou staan ek in hierdie woorde, en wat is die woorde? En ons het het vir mekaar gesê, hoe was het onder die oorlevering? Hoe het ek gebid onder die oorlevering? Terwyl ek onder die oorlevering was, ek gebid. Die kredenies waren lys. Hoe langer my lys, hoe dieper my gebedslewe en ek het vir God al hierdie opdrachte eindelijk gegeef, of is dit nou nie soos opdrachte, dat klink nie, maar eindelijk was dit, dit was een opdracht aan die ander, ach jyre, doen dit vir my, ach jyre, help my daarmee, ach jyre, gee my dit, ach jyre, voorsien vir my, ach jyre, vergeef my, verstaan jy, die jyre het net so lang lijst gehad, wat hy moet doen, as ek klaas, en nou kom jy ons een na die ander, nou dat hulle hierdie woord van gerechtigheid hoor, en hulle sê, maar nou jy my gewetslewe opgemors, want ek het nie wat om van God te sê nie, want ek het nie meer lijst nie, en wat het ons gesê, ons het gesê, communicatie is die uitdrukking van verhouding. So as ek nou vastgeval het en ek sê, jyre, maar nou weet ek nie meer wat om te bid nie, want ek was gewoond, ek het lang luister vir jy gebring, van wat goed is wat jy moet doen, en nou sê jy vir my, jy het my geseen met alle geestelike seeninge in die hemel en Christus, dis afgehandel. So nou kan ek nie een luister bring, en jyre sê, jy het het. Ek sê, ach jyre, sal jy my genees, soblief jyre sê, ek het jou genees, ek is siektes my lichaam gedra. Ek sê, jyre, ach jyre, sal jy my vergewe, jyre sê, ek het jou 2000 jaar gelede vergewe om aan jou sondes, jou oortredinge nooit meer te dink nie. So nou kan ek nie meer vraag, Heere, vergewe my nie, want ek is vergewe. Ek kan nie meer vraag, Heere, voorsien vir my nie, want hy het my geseen alle geestelike seeninge. Ek kan nie meer vraag, Heere, beskerm my nie, want hy sê engel aan gaan in my bevel. Wat nou? Wat vraag ek? Hoe bid ek nou? Kan jy nou verstaan wat oor die vrou sê? Jy het my hele gebedslewe opgemors. Maar ek wil jou idee gee. Wat gebeur nou? Ek wil jy met iets raak sien ek het die stelling gemaakt en gesê, toe ek vir hende gevraad om met my te trouw, het ek nie iemand gesoek om vir my huis te hou, vir my kost te maak, my kleren te was en strijk. Dit was nie in my gedachte nie. Wat denk jylle was in my gedachte? Ek het een ding gesoek, ek het een minnares gesoek. Liefde het hier binnen my gewerk, en ek het iemand gesoek wat ek met my leven kan liefhebben, en, en ek het dit net verkeerd gevra, ek het sê, trouw met my fout, vrouwens verstaan dit nie, en dan denk hulle met kost maak, ek moes gesê het, wees my minnares, vir die rest van my leven, onthoud dit Dian, maak het net recht, wees my minnares, vir die rest van my leven, dis wat ek van moes gevraad, nou wie wat, waar kom dit vanaf, het Jesus dit vir my gedoen, dat ek vir hom kan werk, het Jesus dit vir my gedoen, my hierdie waarde kon gee, dat ek sy slaaf kan wees, dat ek die vloere kan skrop, dat ek, dat ek al hierdie werke vir moet doen. Hoekom het hy dit gedoen? Het hy my getrouw, die hemelse hevelik, met die oog op Christus in sy gemeente, het hy my getrouw om skorrelgoed te was en kinders te hee? Waarom het hy my getrouw? Wat hy my na reis gesoek het. Hy het my lief. Hy wil gemeenskap met my. Hy sê met jaloersheid begeer die geest wat in ons woont. Hy sê, ek begeer jou. Ek wil vir jou vraag, toe jy verlaat het, eh, het dit met jou gebeur, het jy ook hierdie ding gehad, wat ek gehad het, die verliefdheid, dat ek so verlief op die Heere was, ek het om geëet en gedrink en geslaap, het vlinders om jou nagegeek, ek het net om gedink die heel dag. Ek vraag, het jy dit, ken jy dit? Dis hoe dit met my was. Ek was al die jare godsdienstig, maar toe ek om reg ontmoet, het hier iets gebeur, ek sê nie, elke ou moet die datum heen, nie, ek sê nie, vir elke ou moet het wees soos met my nie, maar ek sê, daar is een tyd in my leven, en ek hoop, daar is een tyd in jou leven gewees, wat jy kan sê, ek was waarlik verlief op die Heere, ek het sterkies gesien, so opgewonde was ek oor die Heere, maar die tyd het getaan, en dis waar die woord in openbaring 2 uitroep en sê, ek het een probleem met jou, dat jou eerste liefde verlaat het, ek is nog net so opgewonde oor jou, sê Godse geest, ek is nog net so, ek het net so begeerte na jou, soos altyd, maar ek sien jy die sorge van die lewe, grootheid van die lewe, die begeerlikheid van die rijkdom, het jou beet gekry. Ek het in jou die eerste liefde verlaat het. Hy sê, ek wil jou aankleef. Ek wil jou lief hee. Ek wil na by jou wees. En nou, nou sien jy, as communicatie die uitdrukking is van verhouding, dan beteken dit, ek en jy moet een nieuwe woordeskat vind, waar mens met God kan praat. Want verhouding word gebouw dier woorde. Verhouding word gebouw dier woorde communicatie. En ek wil vir julle een beeld gee. As julle saam met my gauw blaai na Psalm 139 toe. Psalm 139. Hier is nou een kostbare voorbeeld van een nieuwe testamentiese gebed. En wat vir my so kostbaar is, is dat ou David dit al raak gesien het. Ek denk is hy wat omgeskryf het, hulle sê nie weinig nie. Psalm 139, net een paar bladse terug van waar julle was. Ja, dis net David, dis net David, moet hy wees. Hoor wat sê hy? Heere, jy dier grond en ken my, oor sy gesprek, hoor nou hierdie gebed, hy sê, jy dier grond en ken my, jy ken my sit en my opstaan, jy verstaan van ver my gedachte, ek wil hier met iets raak sien, ek kyk vir Gerard en Anasja gestrand, kyk daar sit hulle op die bank, nou jy weet, Gerard en Anasja is nou nog daar by die eerste liefde bezigheid, jy weet, dit is fantastisch om hulle te sien, nou sien ek, hoe sit sy in sy arm, en ek sien hoe kyk sy na hom. En nou kan ek David sien. Hoe sit hy in sy breidegom? Hoe sit sy? Dis nou David breid, nee. Hoe sit David in haar breidegom? Want ek en jy is die breid, nee. In haar breidegom sy arm. In Jesus sy arm. En wat sê hy? Hy sê, Heere, jy die grond en ken my. Jy ken my sit en my opsta. Jy verstaan van ver. Jy verstaan van ver my gedachte, jy weet alles van my af. Hy sê, jy deurfors my gaan en my le, jy is met al my wee goed bekend. Hy sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of jy, heren, jy ken dit gehele na. Jy sluit my in van achter en van voor, jy lee jy hand op my. Om het te begryp, is te wonderbaar vir my te hoog, ek kan nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan? Waar sou ek heen gaan? Van jy gees, en waar jy in vlug van jy aangezicht, klim ek op na die hemel, jy is daar. Maak ek die doodreik my bed, jy is daar neem ek die vleels van die dagraad, gaan ek op die einde van die see woon, ook daar sou die hand my lei en die rechterhand my vast hou, en as ek sê, mag toch die duisternis my oorval en die lichtnacht wees vir my beskitting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nacht jy licht soos die dag, en die duisternis soos die licht, want u het my niere gevorm. My en my moederse skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke. En my siel weet het al te goed. My gebeente was nie verborgen toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Ie oe het my ongevormde klomp gesien. In die boek is hulle allemaal opgeskrywe daar dat alles bepaal is en nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes oor God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel, is hulle meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by jy. O God, as jy toch maar die godloose wil ombring. En jylle manne van bloed gaan weg van my af. Hy sê, hulle wat arglichtig teen jy spreek, jy naam eidelik verhef, jy teestanders, jyre, jy so ek die nie haat wat u haat en een afskie en die wat die nie opstaan nie. Ek haat hulle met een volkome haat, vijand is hulle vir my. Deergrond my, o God, en ken my, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg is van smart, en lei my op die eeuwige weg. Nou wacht ek jou, as ek net so duidelijk. Hoor wat David sê, David sê, Heere, hy leer in Godse arm, hy sê, Heere, jy weet alles om my af. Heere, ek sien, as jy na my kyk, weet jy dit klaar, maar ek spreek dit uit, want woorde is die medium van communicatie, die woorde is dat ek het om na u toe te kom, en my waardering vir u uit te spreek, hy sê, u het my nierig vorm, u het my ongevormde klomp gesien, daar dat alles bepaal is, u sien, wie, kyk nou wat dit oorlevering met ons gedoen, dit oorlevering vir ons gesê, hierdie tekst sê, as jou streepie getrek is, is jou streepie getrek, want God het vooruit betaal, daar is jou streepie, as God vooruit bepaal het, dan moet ons die skrif lees, die skrif sê, die jare van die mens sal wees 120 jaar, dis wat God sê, daar is jou streepie, so as jy jou streepie soek, dis God jou streepie, Mooses het gesê, ons jare is 70, so sterk is 80, dis nie ons streepie nie, dis die die wat stilslag en verwoes, Mooses het geobserveer, hoe dat die dief gesteel geslag en verwoes het, wie hoekom, omdat ons net die punt van die ijsberg van Godse karakter ontdek het. En omdat die mens met die klein bykie inlichting oor Godse karakter, oor sy Godse weese, oor Godse onmoendelike vermoe, wat ver buiten ons gedachteveld lee, omdat die mens buiten die heerlijkheid lewe, daarom dat die dief kon recht kry om 30% van sy leven te steel, en daarom is die gemiddelde ouderom van die mens 70 jaar en 80 jaar, terwyl God gesê het, jou streepbeers getrek is 120. Daarom het Mooses 120 jaar oud geword, sy kracht het nie afgeneem en sy oog het nie verswak nie. Op 80, toe hy nou lang al afgetrees, om Kali om sy ouderom, het God Mooses geroep en gesê, nou begin jou werk. Besef jylle, Mooses was so oud soos om Kali, God omroep en sê, gaan leid die volk uit. Jy kan voorstel wat sê Mooses, maar jyre, ek is op pensioen. Nou, omkali sal dit verstaan, want hy is nie op pensioen nie. Maar dis die beginsel, sien jylle dit. Nou, luister mooi, hierdie skrif sê nie jou streepjes getrek nie, dis nie wat David sê nie. David sê, jy het my ongevormde klomp gesien. Jy sien, as jy embryo's doen, as jy met embryo's werk, sien jy, een embryo'kie, jy, is oorspronkelijk, een trossie, celle, wat lyk soos een druivetros, net celliekies. En daai selletjies kan jy met 'n skelpelemmetjie letterlik onder die mikroskoop in twee sny en daar sal twee van jou wees. Dis wat hulle doen. Sny daai embrio deur en dit word 'n identiese tweeling. Jy sny sy kop af nie, want daai selletjies het nog nie gedifferensieer nie. Hy sê die dag dat alles bepaal word is is opgeskryf. Maar anderswoorde as 'n sekere dag wat daai selletjies begin diferensieer en die een word 'n vel en die ander een word 'n lewer en die ander een word 'n haar. Dis waarvan hy praat. Hy sê, jy het my ongevormde klomp gesien, jy het my kunstig geweef in die skoot van my moeder, so moet nie laat oorlevering jou nou beet kry hierso nie, kry die essentie beet, nou ons is nog nie klaar nie, nou gaan hy aan, hy sê, hoe kostbaar dan is vir my die gedagtes o God. Nou kyk nou net, nou kyk hy, stel jou voor, nou kyk jy in sy oor, sê, Heere, hoe kostbaar is die gedagtes? Nou hoor wat hy gesê het, hy sê, my gedagtes is boe jylle sin, soos die hemel boe die aarde is, my gedagtes my weer boe jylle weer. En nou sê hy, soos die hemel, die ene sneeuw van die hemel neerdal, stuur ek hier die gedagtes. Nou sê ek, hier, hoe kostbaar is die gedagtes nie? Hulle is buiten my, buiten my bereik. Maar my gesintheid, hoe kostbaar is die gedagtes? Ek het nie gesê, ek settel vir gemiddeltijd nie. Ek sê, o, ek sal maar berus by die gedagtes, hoe myne is nie. Dis wat oorlevering geleer het. Nee, wat ek nou doen is ek sê, hoe kostbaar is die gedagtes, o God? En nou sien ek, in hierdie verhouding, in hierdie gesprek, hoe dat God sy gedagtes verklank, hoe dat die heilige geest wat binnen my is kom, en die dieptes van God openbaar, en Godse woord wat in gedagtes wat boek in myne is, afbring en verklank in woord, en een openbaring in my hart maak, oor Godse grootheid. Godse liefde, Godse gins. Kan jy sien die zekerheid wat in my opstaan, dat ek sê, hierdie streepie trek bezigheid, not for me. Sien jy wat met my gebeur? Sien jy waar sê die skrif, jou jeug sal weer niet word, soos die van die aard? Hy sê die jongmanne gaan uitverlangs die pad, hulle word moegen, maar hulle strijk ons selfs. Maar jy, wat jou verlistig in Godse gedacht is, hoe kostbaar is die volle som? Jere, as die volle som van die gedacht is daar is, en ek is hier, is ek nie waak wil wees nie. Soek die volle kostbaar is, uit die volle som van die gedacht. Kan jy sien die uitdaging? Jy sien die doel van die naweek is om jou te confronteer in jou huwelik, maar nou vanmiddag morgen wil jou confronteer in jou huwelik met God. As Godse droom vir jou daar is, waar is jy? Is jy tevreden met hier? God sê, ek begeer jou. Ek sal met die deur in die klop. Ek wil my jou maaltijd hou. Ek wil hierdie goed aan jou openbaar. Ek wil het alles vir jou gee. Hoe kostbaar. Ek moet net die laaste stikkie klaar maak. Hy sê, uh, wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Hy sê, Nou hoor wat sê hy nou, nou moet ons nou die ou in die nieuwe testament raak sien. Hy sê, o God, as jy maar die godloose wil ombring, en jylle manne van bloed gaan van my af weg, hylle wat arglistig tegen jy spreek, jy naam, eindelijk vreef, jy teestanders, jyre, sou ek nie die haat, wat jy haat en die afskie, en die wat jy nie opstaan nie, ek haat hulle met die volkome haat. Wacht bykie. So lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad vir wie? Wie is die wereld? Die, die wat jy haat die goddeloose. <laughs> Dit was ek. Hoor jy? So, as ons hierdie woning nou test, nieuwe test, want toe, Jesus, toe die lam van God nog die sonde van die wereld weggeneem nie. Maar nou het die lam van God die sonde van die wereld weggeneem, so wat sê David hier so? David sê, so ek nie die sonde in my haat, met die ewige haat nie. Hoor jy? Die vrees van die Heere is om te haat wat sleg is so ek hulle nie haat, so ek die onrecht, so ek die gemiddeldheid, so ek dit wat ek kort stop, met wat vir my beskikbaar is, so ek dit nie haat nie. So ek nie my rug daarop draai nie. Besef jy wat beteken haat nou hier? Haat beteken nou om van die hand te wees, die ontdekking van die dieptes van God. Hoor jy, hoekom roep David uit, hy sê, wie mag staan op die berg van die Heere? Wie mag staan op sy heilige plek? hy roep uit in Psalm 61, hy sê, Heere, lei my op een rots wat vir my te hoog is. Hoor jy, David uitroep in Psalm 24, hy sê, hy sê, hef op jylle hoofde oop poorte, ja, verhef jylle eeuwige dere, dat die ere koning kan ingaan. Nou wie is die ere koning? En waar is die poort? Kijk my wat gebeur het. Toe ek aangeneem het, en ek geboor is, nie, nie uit, die, uit die vlees of uit die wil van een man nie, waaruit God gebore is, het God sy gees in my kom woon. Hy is die ere koning. Die gees van sy sien is in my hart uitgestort. Hy is die ere koning. En nou sê hy, hef op julle hoofde, oop poorte, maak oop ewige dere, wat in ewige dere praat hy van? So wat verander dier die vernieuwing van julle denken. Maak oop die deur. God sê, ek wil dier my gees, wat jou oog nie gesien, jou oor nie gehoor, jou hart nie opgekom het, wil ek aan jou openbaar, hy sê hef op julle hoofd toe opoorte, ja verhef julle eeuwige dele, dat die Ere Koning kan inkom gaan, wie is die Ere Koning, wie is dan die Ere Koning, die Ere, binnen jou, sterk en geweldig, hy is die Ere Koning, hy wil ingaan, hy wil jou van hier, vat na hier, en nou is my tyd op, ek wil net dit sê, kyk my, hierdie verlaat en aankleef, word een vlees, het ons gesê, ons gesê, dis die liefdesyklus, dis hoe die huwelik werk, as ek verlaat verstaan, en ek verstaan aan het leef, dan word ons een, ons word een vlees, en dit is in een vlees, waar die saad oorgedra word, dit is in een vlees, waar die ekstase en die heerlijkheid leef, wat groter is as ons, dit is in die een vlees, waar die energie vrygestel word, om die volgende syklus aan die gang te sit, dit is ons huwelikslewe, Maar nou sê Paulus, hy wat een vrou aanhang, is een vlees met haar. Maar hy wat God aanhang, is een geest met God. So waar jy mik ek, ek sê, as ek verlaat verstaan met God, as ek die communicatie, die nieuwe testamentiese communicatie verstaan, en ek kan op Godse skoot gaan sit en sê, Heere, hy deur grond en ken my, is met alweer weer goed bekend. Heere, hoe kostbaar is, is die volle som van die gedagtes nie. Heere, ek verlaat my gedagtes, laat die godloos die weg verlaat die kwaad om sy gedagtes. Heere, laat ek die gedagtes wat nie van God is nie, wat aardse gedagte, wat vlees gedagte, Heere, ek verlaat het om by u te kom sit, om u te laat om u self in my te openbaar. Wat is die resultaat? Die resultaat is een geest met God. En hy het gesê, die verborgenheid is groot, ek sê dit op, met oog op Christus en sy gemeente. So as ons na die een vleesverhouding in die huwelik kyk, kom ons noem het by die naam, as ons na die seksuele kyk, as ons na die ekstase en die heerlijkheid van die seksuele vervulling in die huwelik kyk, dan sien ons, dit is maar een flauwe aanduiding van wat God bedoel die geestelike eenwording met hom om die ekstase te belewe, die hoogtepunt, die klimaks te belewe, van die openbaring van die woord, van die saad van God, van die deponering van Godse saad in my, omdat die deur oopgemaak is, omdat ek met hom altyd hou. Hy nooi ons om met hom altyd te. En daarom wil ek jou uitdag, en dit is vir my so hard seer, hoe sou dit wees, as ek met Henda getrouw het, en ons het al die jare verlaat en aangekleef, en ons is baie goeie vrienden, en ons bly saam, ons nooit intimiteit geken nie. Nooit die heerlijkheid, die ekstase daarvan ervaar nie. Ons sou in die eerste plek nie een nageslag gehad het. In die tweede plek sou ons definitief nie gelijk het, soos ons vandag lyk. Ons sou oud en afgeleef gewees het. Weet jy wat besef ek? hoeveel van ons verhoudings, hoeveel van ons is al jare met God getrouwd, met ons hemelse breiding getrouwd, ons het nog nooit toegelaat, dat hy oor ons kom nie, dat hy intimiteit met ons het nie, tot die mate dat ons die heerlijkheid en die ekstase en die golwe van heerlijkheid beleef wat hy bedoel het in een geest met ons dis jou erfenis. Want jy sien, ons praat verskrikkelijk baie oor die resultaat van die kruis. En dat die kruisse resultaat is dat God ons genees het en dat ons dat ons een aanspraak het op geneesing. Dat ons een aanspraak het op Godse voorsiening. Dat ons een aanspraak het op sy vergifnis. Dat die dinge is wat hy gedoen het en dat ons nou dit uit sy hand moet ontvang. En al die dinge het een ding tot gevolg, en dit is om ons te laat oorlewe in die wereld, en dit is goed, maar besef jy, dat dit by jy saak is, vir God. Kan ek het my starig vir jou sê, jy moet nie uitstorm, as ek het gesê het nie, dat ek het verduidelik. Kan ek vir jou sê, dat vergifnis, een by saak is vir God. Kan ek vir jou sê, dat geneesing, Godse beskerming, Godse voorsiening, een bijzaak is vir God. Ek kan die geloof hee om berge te versit. Ek kan die tale van mense en engele praat. Ek kan die geheimenisse ken. Ek kan die professie weet. Ek kan al die geneesing, onthou, binnen in die openbaring van God, let die geneesing, let die voorsiening, let die beskerming, let alles wat ek en jy nodig het, vir lewe in godsvrug, om te oorleef, dat ons streepie nie getrek is by 70 en 80 nie, maar by 120. Dit lee alles daarin. En ons doen baie prediking, ons preek en ons praat, oor hierdie goed, oor die ding wat moet gebeur, en ons moet in staat is om dier geloof, hierdie ding in ontvangst te neem, maar besef jy, dis alles, by die saak van God. Toe hy gespeel het oor op die wereldfront, en sy verlustiging was by die mense kinders, was sy begeerte na jou, na sy breid. Manne, soos dat ons begeerte is, na ons vleeslike breide. Vrouwe, soos dat ons begeerte is na mekaar, dis waar het vir hom gaan. En besef jy, ek kan al die geneesing en al die voorziening en al die beskerming geniet. En as ek mis op intimiteit met hom, het ek als gemis. Daarin teen, as ek intimiteit met hom ken, het ek als ingesluid. Want uit intimiteit met hom, uit die een geestverhouding met hom, word die geneesing, voorsiening, die beskerm, vrygestel, vanzelf. Ek denk baie keer, ons het van geloof een werk gemaakt, om te sê, ek moet my geneesing vat, ek moet my voorziening vat, ek moet Jesus naam beleid vir beskerming. Ja, Allah is waar, maar besef jy, net in intimiteit met hom, net met wat David ontdek het, toe hy sê, Heere, jy dier grond ontken my. Heere, ek omsit by jy. My gedagte is in die afval nie bekend. Net toe David by die punt kom en sê, Heere, ek is tevrede met wat ek is, want jy het my volkmaak gemaakt, ek, hoe won, hoor jy, ek kan sê, David, maar stel jy jouself dan nou aan, David sê, hoe wonderbaar is ek, David kyk in die spiel en sê, kerels, jylle al soeits gesien, maar David stel homself nie aan nie, want David sê, ek sê eer en respect aan die God wat my volmaak gemaakt het, en David besef, God het nie net hom so volmaak gemaakt, het elkeen van ons so volmaak gemaakt. Elkeen van ons is uniek. Ons sal afsluit, ons moet klaar maak. Die Heere sê, ek om jou maaltijd hou. Nou, ons verstaan maaltijd hou nie. Maaltijd hou, is om so in sy arm te gaan sit. Maaltijd hou is om tyd te maak, om, soos wat ons vir, vir mekaar sê in ons hevelike, ons moet tyd inruim vir romanse, anders gebeur het nie, want het gebeur nie vanzelf nie ons moet tyd inruim vir romanse, om romantisch te wees, om by mekaar uit te kom. So, moet ons tyd inruim in ons verhouding met God, om romantisch met hom te wees. Daar moet kwaliteit tyd wees, daar moet een focus wees. Dan kan ons om toelaat om intiem met ons te wees, om ons te, te vervul met sy heerlijkheid. En nou geef ons al die hulpmiddels. Hy geef ons die hevelik, en hy sê, elke keer, As, jylle, as jy man en vrou, as jy intimiteit en heerlijkheid hiervan ken, onthou, dis wat God soek. Onthou, dis net een beeld van wat God soek. Soos jylle begeerte na mekaar het onthou, Godse begeerte in jou is groter as dit. Hy geef ons die doop. Hy geef ons hierdie goeders. Hy sê, so dat jy kan onthou, as jy saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, dier die doop in die dood. Hy sê, dan kan jy onthou, dan kan jy jouself reken dood, vir alles wat nie Godse plan is. Hy sê, ek wil, hee, ek wil vir jou verwysingspunt gee, dat jy kan onthou, dat jy kan onthou, dat jy dood is vir alles versonde, dood vir alles wat die Godse plan is nie. Jy is die vatbara voor nie, want jy is in sy arms. Ek jylle story vertel, ek was so bang vir een bil, want iemand my vertel, as ek rooi aan het, gaan die bil my storm. Toe kom ek achter nader die bil is kleerblind, maar dit ek toen nie geweet nie sien. En hoe bang ek was vir die jersey bil, ons het vir vrienden gehad, nou en die jersey bil gehad, en hy gestaan en grawe in die grond, en hoe ek amper op die pale geloop het, van die kral, so bang as ek vir hom, en hier kom my pa, my pa maak ek opstap dier die kral, ek vat my pa's hand, en met my hand in my pa's hand, is die bil nie meer een verskrikking, ek so aans, ek skop sommer na die bal. Huh? Wie was jou skil? Skil is my hand, is my pa's hand. Dis wat God my heen wil vat, hy sê, sê net jou hand in my hand. Ek bekrachtig jou, ek geer het vir jou, ek is het vir jou. So geef ons hierdie goed om te onthou, dat ek dood is vir dit wat nie Godse plan is nie. En dan geef ons die nachtman, dan sê Jesus, die nacht wat hy verraai, sê, ek het so verlang, en Lucas is weergave daarvan, hy sê, ek het verlang, sê, ek het verlang om jou maaltijd te hou. Hoor nou, openbaring 3. Ek sta met die deur en ek klop, as iemand die deur oopmaak, sal ek met hom maaltijd hou. Hef op jylle hoofd toe poort, en vreef jylle eeuwige deur, laat die Ere koning ingaan, laat ons maaltijd hou. God sê, ek het verlang om hierdie pas gaan met jylle te heer, ek het verlang hierna, hy sê, want hierdie is die beeld wat jylle gaan onthou, dat die prijs wat ek vir jylle betaal het, dat hierdie brood is my lichaam wat vir jylle gebreek is. Hierdie beker is my bloed wat vir jylle gesvloe het, hoekom? Om jylle te heilig, om jylle te reinig, om jylle sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor my te stel, so dat ek en jy in een volkome onbesmette, onbelemmerde verhouding kan wees so dat dit een heilige verhouding kan wees, soos wat een heilige verhouding tussen een man en vrou is, en vir hulle die vrijheid gee, om die dieptes van hulle wees te openbaar en te ontgin en te geniet. Hy sê, daarom het ek jou so geheilig. Al die heiliging, al jou geneesing, al jou vergifnis, is een bijzaak vir my. Ek het jou geheilig, want ek wil my jou maaltijd hou. En vanmorgen het ons een geleentheid, om dit praktisch te demonstreer. Maar jy sê so dikwils as jylle dit doen, toe dit my gedachte is. Maar laat hy my toch net dit sê, in die laaste minuut. Moet nou nie weer oorleving van jou besit laat neem. Jy sê nou sê Paulus, die nacht wat hy verraai is, het Jesus brood gebreek, en sê, neem eerder, is my lichaam wat veel gebreek word, ons ken dit. Dan sê hy, maar ons moet ons self onderzoek, om op een waardige wijse te eet, want as op een onwaardige wijse eet, dan eet en drink ons oordeel ons self. Oef, <laughs> dat is ons alweer, maar die oordeling het ek nie iets gedoen nie, is daar nie iemand met wie ek nie vrede gemaakt het, is daar nie iets ergens fout nie, waar jy, want oe, is alweer een oordeel, nee, daar het dan nou geen veroordeling nie, so wat sê hy, wat Paulus vir ons sê, hy sê, hy is twee modelle, my verhouding met God, is, ek het dit gesien, toe ek in verhouding met God getreed, En as ek sy lichaam nie onderscheid nie, deel van die onderscheiding van sy lichaam, is om te besef, in die dieptes van God, dit het godsdienst nie vir my geleer, en ek het dit nie geweet nie. In die dieptes van God, le die volkome geneesing. So, toe ek net dit van God gesien het, het ek gedink op die model van die oorlevering, dat siekte, Godse manier is om met my te praat. Sien jy? So om op een waardige weise te eet, ek gebruik net as een voorbeeld nou, om op een waardige weise te eet, is om die lichaam te onderskui, want Jesus het nie net kom sterf nie, hy het nie net sy bloed gegeen nie, wat sy, wat doen sy bloed, is een volkome versoening van ons sondes. So om ons heilig en rein te maak, was sy bloed genoeg. Hoekom het hy sy lichaam ook gegeen? Hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, hoekom gee sy lichaam ook? Hy gee sy lichaam, sy, sy lichaam is gebreek, hy het ons siektes in sy lichaam gedra, hoekom? So dat ons gezond kan wees. So dat hy nie nog het om ons te breek nie. So dat ons heel kan wees. En om die lichaam te onderskui, beteken, ek moes, ek kon nooit, ek kon nooit brood breek nie, ek kon nooit nagmaal gebruik. Ek kon dit nie doen, uh, in waardigheid, voordat ek nie hierdie lijn geskuif het, totdat die lijn gekom het onder Godse geneesing nie, onder die geneesing wat ingesluid is in die kruis nie, toet ek op een waardige weise, vir die eerste keer in my leven, op een waardige weise geëet en gedrink, want ek gesê, Heere, eet niks te maak met siekte nie. Ek het die lichaam onderskijk, sê, Heere, ee die siekte in die lichaam gedra, toe ek het nie nodig om in my lichaam te dra nie. Dan wil ek vir jou sê vanmorgen, as jy hier sit vanmorgen, en hier siekte in jou lichaam, hier symptoom in jou lichaam, as jy die broekie vat, dit gaan oor die brood. En sê die Heere, so dikwels as jy dit doen. Onthou. Ek het die siekte, wat nou klop aan jou deur, wat met jou wil maaltijd hou. Ek het het gedra, so dat ek met jou kan maaltijd hou. So ek en jy kan die siekte groet. Besef jy so seker as dat ek die broekie eet vanmorgen. En dit in my lichaam inneem. Ja en dit opgeneem word in my lichaam. Kom Jezus en hy sê, ek het dit gedoen vir jou, om jou heel te maak, so dat jy heel kan wees. Ek het dit gedoen, dat jy heel kan wees. So ek wil vir jou vraag, wat vir jou broekie in, en breek om in twee, eet een deel en deel die ander deel met iemand anders, somme net, en is baie goed om iemand in die oor te kyk, want dis hoe ons sy dood verkondig tot hy kom, om te sê, hierdie broekie is vir jou hierdie broekie is die waarborg dat sy lichaam vir jou gebreek is. Is die waarborg dat siekte geen recht het, geen rechtmatige plek in jou lichaam het nie. En daarom dat jy vanmorgen een standpunt kan inneem en sê, Heere, ek dank jy kan vaar het. Wie wat neem ons aan? Ons neem aan dat hy sy lichaam gebreek is. Besef jy wat neem ons aan? Jy sien, toe ek aangeneem het, net om aan te neem, het ek net hierdie stikkie aangeneem. Ek sê, ach jyre, jy het gekom en aan die kruis van my kom sterwe, ek het het aangeneem, het was goed. Maar wie vandag, besef ek, is soveel meer. As die dag 21ste juli, toe kom die eerste keer aangeneem het, rechtig aangeneem het. Daai dag het ek net soveel gevat. Vandaag weet ek soveel meer. En nou roep Hosea uit en hy sê, my volk gaan ten gronde is een gebrek in kennis. Ek het nie kennis gehad nie. Maar nou weet ek. Laat die kinders omkom, laat hulle deel wees daar. Ga sit by mama en papa toe, daar is nog broekies vir julle, wat waai manne. En toe het hy die beker gevat en hy het gesê, dit is die nieuwe testament in my bloed. So wat eh, onthou ons vanmorgen? Ons onthou dat hierdie beker verteenwoordig sy bloed is Want hy sê, ek het my leven gegee tot een versoening, een volkome versoening. Nou luister, die klem is hier op die volkome versoening van al jylle sondes. Met ander woord, hy sê, die versoening is volkome. Daar is niks uitstaande nie. Ek het nie nog iets om te doen nie. Daarom sê Hebreus 10, 17, hy sê, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. En dan sê vers 18, hy sê, waar daar dan nou vergifnis vir hierdie dinge is, bly daar geen offer meer vir die sonde oor nie. Hy sê, omdat hierdie goed uitgewis is in Godse gemoed, omdat hy sonde en die mens van mekaar gescheid, hy sê, is daar nie meer een offer nodig nie, die offer is klaargebring. En as ons hierdie drijfensap dink vanmorgen, dan sê ons, die offer is gebring. En ons eer hier daarvoor, Vader. Thank you. het ons iemand oorslaan. Vader, ons dank. Al wat vir ons oorblij, is om te sê, ek het lief, want die Heere ken my stem. Hy het my stem gehoor. Hy het my die keil opgetrek. Hy het my verlost saam met Thomas uitroep as hy sê, Jy is my kerel, Jy is my Heere en my God, Jy is my lewe, Ek eer die vermoorde Vader, dat die liefde groter is as wat ons kan bid of dink. Ek eer die dat die ons bring, dat die ons uitdaag om ons eie lewe te konfronteer en te sê, as ek tevrede met gemiddeldheid. Heere, gaan ek uitroep en uitreik na na dit wat voorlee. Na die meer, na die dieper, die heerliker. Heere, dat jy die ene is, wat my voet op een rots plaas, wat vir my te hoog is, ons eer jy vanmorgen. Dankie, Heere, dat jy ons herinner, aanhoudend herinner, dat ons nie vergeet nie. Die prijs wat jy betaal het, die liefde waarmee jy ons lief gehad het, die koorde van goede tiernheid, waarmee ons dag vir dag trek, na jy toe ons eer jy in Jesus' naam. Amen. Ek sien jylle met die heerlijkheid van intimiteit met sy geest, omdat sy sien sy liefde aan ons kom demonstreer het. Op Golgotha, 2000 jaar gelede, ek sien jylle hierdie week om dit te belewe. Om in hierdie confrontatie te staan, in hierdie verhouding wat hier is, te vat my net. God is gereed, hy staan by die deur, hy begeer met jaloesheid. Gaan leef dit, ek sien jylle met die vreugde daarvan. Amén.